may <clears throat> buntag mga kapatid, mga kapuso ko pamilya. Uh, ah, after ko na uh, kasabot. sa ultimate o current meaning sa word o concept teaching about church unsa ang true church of God unsa ang true church of the Holy Spirit uh, nagsunod-sunod na ang mga additional nga mga revelations litis karon is uh, ako nakita ang, ang kadausan nato di ay the best I can describe and the best I see in my mind usa ka kada usa na to ha usa ka 3 story or three layer kung dili man three story three layer three compartment temple with seven pillars pito ka haligi nga naula na ito na paggamit kay or ma physically visible nga and then <clears throat> very close to the reality na before ko mo explain o mo expound aning <clears throat> temple with seven pillars nga mao ang human beings temple with seven pillars and three stories or three layers uh, ako sang i recap ang background kay daghan man ang wala kay balo nganong niabot ko aning klasiha nga pananawon o realisasyon <clears throat> gasugod ni sa akong pag ka-discover o pagkasabot sa true meaning sa church or temple So ato ning sugdan niya dapita in a uh, brief lang brief, brief lang ang explanation. <clears throat> brief lang ang explanation. What ano where is the true church? Now makugang mo kung akong i-declare nga none of the sect or government registered and or and also organized church belongs to the true church. None of them. Any organized church, especially nang na-register sa sect. So, it includes the Catholic Church, all Protestant churches, evangelical churches, Islam, tanan, Christian or non-Christian nga uh, groups, Hindu, the Hindus, and they were all uh, established many of them were established during the 5th century BC murag nakadungan sila ba murag dunay naka-invento dunay nakahuna una nga um, after nila na-invent ang government ang next nilang i-organize ang spiritual nga faith manaming gula ang uh, mga religions. Sa akong pagkasusi, pagsusi, uh, kalaghanan nila diri dapit sa 500 BC, more or less no. <clears throat> so diha sa dapita nakaamgo ning grupo ni Isao nga mo naghandle sa government nga uh, necessary nila ang church to take control of the mental and emotional aspects of their constituents dili lang military ang paagi makontrol nila ang mga tao military means government so mo ni akong katahap no pwede ni i-prove na to further basta mo ni akong na-notice ni and then uh, nanaging ang another uh, descendants of Isao nga mga, mga Italians o Romans um, after the death of Christ sa so, mga ari na dapit sa AD e 300 and then they also secretly established the Islam by uh, some Vatican based nga mga priests especially Augustinians o mga uh, Jesuits ilang gibuhi ilang yatiman tung usa ka orphan nga gigilag Muhammad o Muhammad nga mao nahimong uh, nagbarog as founder sa Islam pero if you know the story ang dunay usa ka big establishment gud nagback up niya uh, siya lang siya lay implementor or front man uh, ah, financing even military backup nga ma-control niya ma-conquer niya militarily ang mga nasod sa Middle East and then even parts of Europe then going Asia <clears throat> grabe ka powerful ang uh, <clears throat> scope ug ang sweeping ni uh, ah, Muhammad ug yung mga kauban nga mga caliphs tungod sa financial and military backings uh, sa Vatican. Vatican may pinaka dato nga church kay nag exact mo gani siya og um, form of taxes ba kanang offerings sa mga tao and then fee, fees sa mga sacraments plus back up sa Roman Empire which was uh, um, kanangly divided into uh, katong Byzantine nga uh, part dito sa Turkey kanang naa sa Constantinople karon o kaning diri sa Rome ang Rome mo'y gi-reinforce sa Spain itong pag-rise po sa, Spanya, uh, ah, sa, sa mga Spaniards And the same man sila kay kanis si Sp Spain or Espanya um, <clears throat> ang founder ani niya grandson man ni Isao si Hispani so kini silang grupo diha nga pariharag naon kung kwaon mo tanan mga tabon sa ulo parehaon sila balbas parehag facial nose o mga face o mga eyes tanan uh, mga Arabo kani mga Romans Italians even some of the Greeks mga Iraqis nga mao ni silang uh, grupo ha anak ni silang isao daghan kayo asawa to si isao unya ang iyang strategy is pagpadaghan sa iyang mga laki aron muraghan kayo siya na aron maka take over sila sa mga uh, kingdoms or mga native nga mga monarchies sa mga kanasuran by marrying di ang ilang laki mo mari sa mga prinses prinsesa sa mga native countries so kasulod sila kasulod China kaning China China ron ang nag uh, ah, naka over na asas Japan kanang emperor okay nakat kadali ang atong uh, <clears throat> ah, diskasyon kay diha akong apo so atong padayonon uh, mao tong uh, ang ang ato uh, kung ato ning analyson og subton through history and other scientific uh, evidence proofs um, kaning grupo ha kaning nag-handle sa nagdala sa mga uh, gitawag na tuog pagan empires king Nebuchadnezzar sa Babylon Iraqi uh, anak na first group ng anak ni Isao down to the Greek to the Iranians to the Greeks to the Romans Idumyani kaning Rome ug Italy uh, gitawag na sa mga Idumya um, Edom and I think Judea sila combination sila kay intermarriages ni sa ang ah, mga Jewish o mga Edomites I can be wrong but uh, ah, muni akong na na gianog uh, ah, suhid nga kanang Edom niya Edom which is uh, mo na another name for Isao and then Iya o Jodia mo na sa mga Jewish no Medya, ang malagi na ang tactic nila is they were more on men ni Idom or Isao minyuan nila ang mga women sa lain nga mga nasod so in this case Judea or kining Jewish so doon na intermarriage sa um, kay Isao o sa kang kaliwat ni Jacob ngayang twin brother specifically katong mga Judy, Juda, Judas uh, descendants Judah is one of the 12 na anak ni Jacob so, katong pagdakop ni o pagcapture ni King ni Nebuchadnezzar nga uh, nagrepresent sa empire sa Babylon group ni Isao pagdakop nila o pagcapture nila sa um, Jews Kingdom of Judah o niya gidala nila sa Babylon intermarriages na to so doon na nay sagol uh, pero gingon man dito nga ang men sa pikas maminyo sa women sa pikas ang women sa pikas maminyo sa men sa pikas pero so at that time dili pa siguro stricto pero kining Illuminati gyud kining 13 nga pinaka top nga family sa uh, tribe ni Isao kaning Illuminati karon stricto gyud sila nga dili gyud nila pasudlaglaki nga dili ilaha ang ilang family uh, kung mahimo gani anak sila makaminyo sa ilang uh, 13 uh, 13 families badlay ng ilang gi-preserve niya <clears throat> muna na ay mga insist ni kay magunay na iagaw tagsa suon um, amahan anak um, ilan lang gialaw diha niya ang pero katong time sa Babylonian captivity din gipangda ang mga Jews dito sa Babylon ni King Nebuchadnezzar uh, gimension pa dito sa uh, biblical history Old Testament nga um, uh, isig ay ang ang lalaki sa pikas maminyo sa babae sa pikas ang lalaki ang babae sa pikas maminyo sa lalaki sa pikas wala pa kayo'y stick nga role pero karon kaning mga Illuminati is or sa afterwards na ang ilang rule is kung mahimo jud ang lucky mo nila mo makaminyo og babae sa lain but especially katong mga royal nga mga princesses pero ang ilang women dili gid paminyo sa mga foreigners nga dili gyud nga aron dili sila masudan og mga laki nga lain <clears throat> so amo ni sila nga paagi pagsanay nila og pag spread o pagkungkir so <clears throat> first they realize the advantage as a get rich quick and get rich power uh, get rich on power get power quick so duha ni wealth and power <clears throat> sa ilang sistema gitawag og government ug ato pong lakbitan gamay atras ang istorya ning government nga na discover ni Isao dito pa siya sa Mount Seir habog na siya nga area murag um, ah, manay mga uplands ah, whereas ang grupo ni Jacob dito sa lowlands may prosper sila pa kayo kay tambok ng mga yuta niya agricultural ranch and orchard ang lang padagan dito hmm, plus kami mga mining later on hmm, so naka-discover sa isa o sa mga power sa mga sa ano nagkawag chemistry so later pa kayo na I mean dili sa o ang grupo ni Jacob so mo na naka-powerful sa um, tribe ni Jacob wealth from the land or soil and then um, ilang advancements sa scientific nga knowledge gisakyan na ni Isao Lugar ang kay Isao nga <clears throat> diskarte <clears throat> diya sa government kay ang ilahagod power or rulership mo ng hilig ni Sao ang hilig ni Sao is power and wealth so yung tactic is Gibahin niya ang pag-invite niya sa kuna government. Gibahin niya ang yang mga anak nga o descendants ng mga laki into two groups. Ang one group serve as mga criminals. Sa karon pa kanang magtabon og magtaptap silang mata ug ulo ng naong matari pa and then raiders sila mo raid sila mo mo sulong sila pang sa mga villages pang sapnito ng mga hayupan mga karnero sa pang mga properties o nabay kwarta tigo mga mga uh, inhabitants diha mga frutas even mga babae rapo nila unsa ba whatever crimes nga ilang mahununaan kay focus lagi sila sa criminal nga activities nga advance sila pod sa mga armas so looy ang mga lolan nga mga nomads daw nga namuyo nga duwa sila mag uh, expect or wa sila kayo mag focus na ng protection sa ilang kagulingon kay peacefully dwelling each other mo among themselves mga tribes grasslands uh, ah, common ownership nila ang mga grasslands then kung unsay imong matikad imo na ana was brotherly love sa Lulans pero pag sulod na aning government men o kaning power hungry men matogi taktik ni isa o nga group number 1 niya mo disturb sa peace og mutanom og hadlock og insecurity sa mga katawhan aron uh, insecure na sila o fearful na sila kay na may mga crime sa mga hatog tabo may mga raitan may kawatan so they need protector so ang solusyon na na ni Sao is katong si group niya yang ipaadto dito um, without making any hint nga sila maura lang kukuha o sila isuon lang nila itong mga criminals, mga ra raiders. Madto nang yang group number 2 ng mga uh, sinugo na ma-offer og uh, service as protector. Ino nila ang patriarch anang village nga uh, lolo uh, ni Ami kay nakadungog mi nga dunay uh, pangawat o diha pa ganay rate gihimo kanya uh, mutabang mi uh, train mi sa combat nga advance among mga oh, ipakita po siguro nga mas advance ang ilang um, mga armas so kung muuyon ka sa among proposal uh, ma <clears throat> makaputik mi sa imong village onya mapugna na to ang mga criminals ang mga raiders ang mga robbers mga rapist mingon tong <clears throat> pinakatigulang nga lolo mo'y patriarch or <clears throat> na chieftain sa village nga unsa may inyong kwandoy unsa may inyong uh, <clears throat> ika-offer pero recognize na ni sila nga pagkapaila ni sila nga gikan ni saon nga grupo so mingan tubag sila nga um, mag organize ta og militia or military or police or army nya kami ang mo lead kami ang captain kami ang um, commanders and then mo contribute mo og yang men mo assist ani front line na mga soldiers trino na mo para uh, dili sila ma tildi kung dunay away and then atong i-arm og advance nga weapons nga na, na, na mo ron so contribute og uh, ah, human resource and then ang sunod is uh, kwarta or ini means nga support no Ah, kwarta or pagkaon na karon sa modern nga time namo na ang kwarta so daghan ming uyon na organize gud ang mga villages anto na himong state city states na himong nations na himong countries no na karon mm. so ang dadala ana sa mga lower levels uh, mga native or mix ng uh, races pero at the top yun kang isa o nga grupo mamonarchy na siya masultanate o caliphate na siya um, ma-empire, emperor na siya or even yung mga demokrasis karon kay ang ang information nga to nakuha sa USA which is the model sa demokrasi nga freedom kunuhay pero out of the 45 na ka president only 4 ang sa ka Jacob o meaning favor sa Ginoo sa way sa Ginoo sa covenant with the Lord ang kang isa o o sa Illuminati meaning covenant with Satan Satan's way worldly ways ang 40 o 41 ka mga presidents um, kang isao kang Illuminati kang sitan sa iyang government so diyan na to makita ang uh, at the top in control si isao So, na-invent niya ang mga governments, ang government agencies, nagka-perfect, nagka-ligo, nagka-refine, nagka-solid pagayo uh, lisod na uh, ah, tumpagon kay uh, resilient og um, agile po sila mo-adjust sila sa temperament sa mga tao ba katong na-advance na ang mga tao ang ilang consistency nga mo demand na sa freedom it, okay po sila nga mo, mo padayon sila sa ilang bill of rights pero hindi the gapon na-under gapon sila sa control ni isao or Babylonian system ang grupo ni Kuana ang grupo na ni Jacob na kuha gyapon ang mga katawhan ni Jacob na kuha gyapon ni Isao at the top in fact ang England or ang United Kingdom which is composed of England Scotland Canada New Zealand Australia nagan pa <clears throat> um, Belgium um, gatuot ang uh, oh, we are told nga ang UK um, uh, mao ni Ephraim no gilid ni Ephraim Ephraim is one of the two sons of Joseph Joseph is one of the 12 sons of um, Jacob Isra uh, Israel no atong twin brother ni Esau gatuot ang uh, sila na no pero ang leadership or rulership by the time of King Victoria um, mm, na-usurp na ni Isao so down to din to King George to Queen Elizabeth kana sila karon si Prince Charles King Charles na karon isa whites or Edomites na sila mga igsuon na, na sa mga mga Italians or Romans yung mga Iraqis mga Arab um, Spaniards na um, I'm not uh, referring to the masis nga mix na katong di taas pud nga kaning gadala sa rollership ng mabay hungry sa power daw nga di masugot og mahatag sa lain nag nag situate nga in control og sila nag possess gid sa power ba sa government o sa business o tanan pa mo ni mga pure pa nga isa whites or edomites okay so na na na perfect nila along with time kamao sila mo mo um, revise or mo refine mo adjust sa government system along with the um, development of the people or temper temperament of the people so ilagi hapon ang top leadership sa government so mo na nabuo ang government ilang gigama ang mga crimes aron ma insecure ang mga tao unya gisituit nga armless ang mga tao walay gibahan nila ang mga weapons ug ang mga training sa self defense para totally helpless ang mga tao na focus lang ang mga tao sa panginabuhi na pagpa increase sa business ekonomiya pero ila ang military no? or, or government niya hangtod karon uh, ah, even ang even ang emperor or ang imperial nga government sa Japan nabisan kani ang kining sa China bisan og na komunista na sila ang mga powerful men karon sa parties um, daghan pa ang sa isao pero usually uh, mostly gatong imperial pa ang China magtoy grabe ka kontrolado kay tribe man ni isao ang gadal sa China for so many centuries baya Genghis Khan si Genghis Khan nga Turkish Mongolian uh, kaliwa to ni Sao uh, ah. so halos jam mo nga jam mo'y naso nga dili to some extent or to a larger extent kontrolado sa tribo ni Sao okay so proceed ta sa simbahan ilang nakita nga kung military lang ang gamitin nila pag control sa mga tao dili kayo efektibo you have to go deeper mental and emotional nga control so spiritual religion that's why gisakyan nila ang religious faith sa mga tao nga i-organize nila and then i-register sa ilang gobyerno dili sa ato sect mm, Security Exchange and Commission sa mga democratic countries USA, Philippines Now, aron nahi, mahimong kasabwat or partner ang church. Ang role sa church is to um, to mild or to make the minds of the people, minds and hearts of the people uh, mild, gentle, humble, obedient to not to God but to the government unto their own God. So naghimo sila uh, um, on uh, um, image or description sa God nga angay sundon sa mga tao nga aming support sa government. Um, kay og pure jud nga real God mawa gid ang government mo sutoy yun ang commandment nga you shall have no other gods before me meaning no, you shall have no other boss or master before me karon kay na-revise man nila ilang mga nasudan ng sa Romans bitaw nga respect which is obey man na nila the any authority so na confuse na so nahimo na ganing you obey the human authorities even though dili in the Lord dili according to the will of the Lord supak sa Ginoo it should be obey human authorities or human governments in the Lord pareha ba sa mga women nga obey your husband in the Lord obey your master mahasban na or ma government leader in the Lord so dili na sibo sa Lord's will mo divorce na ka make your own decision in favor of God like gihimo nilang Peter katong DPH sila nasa Acts man eh DPH sila sa emperor decide ayon og mindeclare din sang Peter nga we would rather obey God than men oh, that's very clear we would rather obey God than men to masugod na og kasuko ang mga government leaders monarchy mga monarchs mga kings atong time ah, na ming naka-organize na ang <clears throat> Rome or Idumia or Italy o yang kaguling church by uh, kidnapping the Church of Rome katong Church of Rome mo gi uh, ah, established o matuto ni Apostle Paul not Peter Apostle Paul for few years pero nakakusog naman ang persecution sa mga batok sa mga apostles na marginalized or na na atras na sila ang mga true believers antod nga daghang na ang daghang nabilin majority nabilin sa Church of Rome nga once loyal uh, bride of Christ mga kuana dili na loyal ni Christ ang mga nabilin anton nga natikin over gid nila noon na himong Roman Catholic Church Roman Catholic Church na <clears throat> nahimong state church na so natuma na ang next plan ni Isao nga um, in addition to or after the government mag-organize sila og lain nga business nga enterprise using God's word using God's, God's word so mo ng religion Islam ila Catholicism ila most sa Protestants although ming aksyon na og protest at the beginning pero na taken over nila very subtle way kontrolado na nila karon kay kana si Jantad nga ming lantad sa conspiracy to take back the daughter churches nga mao na mga protestant churches ming uh, disclose ni si Jantad kay na convert man siya ni Christ nga siya day ang in charge sa pag tintal sa mga Pastor Generals sa Seventh Adventist, Jehovah's Witnesses, tanan nga mga Protestant, Protestant churches iyang gi blackmail mo ni ang mission blackmail niya gi blackmail niya ang mga top leaders using beautiful women nga agent nila magpakunwari ba magpakuring nun nga pamimber the once nga uh, member na or paingon na member mono sugod na dayon to nanay trust ang church nila sugod na dayon to sa operation which is for example <clears throat> adto mo lingkod ang mga mga guwapang mga babae at atubangan gyud sa front seat gyud at bang kayo sa podium o lectern makita mga mga mugbuog mga sinina o niya gula gamay ang ilang mga breast So may nahinay ginilaw at truck ang mga pastors. Especially yun ang pastor general. Laktod pagkasulti, ma kuha ma madala nila sa hotel aron pag-perform og sexual relationship nga immoral no? <clears throat> nag up nila ang mga kameradaan. so mga og video og mga photos ning kaning videos or og photos mo ni imiton sa Vatican o Illuminati um, according to John niya pag blackmail sa mga uh, leaders so padatan nila og video clips og uh, pictures ang maong mga leaders nga nakakommit na og adultery no kunya simpre ma-alarm din tawagan or ibutang eh, sa sulat nga uh, these pictures and video clips na uh, dili ni na mo ilantad kung muuyon kas ka nga mo support sa among project or idea among hangyo gamay lang usa lang mm, and this is it magtukod tag one world religion diin ang Vatican or Roman Catholic Church mo ay leader support mo tanan and then kinahanglan nga uh, mo keep quiet mo obedient mo sunod mo sa mga decision o policy sa Roman Catholic Church <clears throat> so ang meaning na is at pagsulti dili naka-assert ang mga Protestant churches sa teaching sa Ginoo na prove ni aning pagtake sa bakuna nga mao ang uh, um, siksik nga microchips ng mao ang microchip nga siksik nga ma mark sa best mark of the best wa gyud maningog diri sa lokal na mo nga area na kurat kani ko kay gibalita sa akong iyaan usa ka member old member sa Seventh Adventist pagsimba niya silang tanan juda hasta pastor except sa kung yaan bakunado nagpa-inject sa katong mga chips or mga bakuna nga naisod nga chips ng nano chips naisod nga mga nano chips ang mga bakuna Para ma-mind control ta nila so uh, wala po'y kibo ang mga churches nigulong dito ko tanang mga protestant churches walay kibo sunod-sunuran ang mga pastors pero wala kay ba ang mga lower nga level sana sa atong gi-discuss karon kaning gisulti ni Jantad except kung nakabasa sila or naka nakadawat sila o naka-view sila sa video nga gi ug audio nga mga expose ni Jantad nasa YouTube na sa ubang mga websites for na na sa YouTube nakadownload ko daghan kayo na uh, nakabuga-buga o uh, uh, confess si Jantad kay na converted siya ni Christ Di, yung interview mo bag style na tabo ni Pablo ni Paul nga gibisitahan sa si, siya sa Lord so mo to cause nga na Christian siya and then siya ang nag-expose uh, sa iyang gibuhat ha siya mo'y leader ato sa pag blackmail sa mga churches so karon nga time uh, proceed na sila kanang ecumenism so one world religion Unya ang taktik dahil sa Santo Papa ni aning Papa uh, kini si Francis uh, kini si Pope Francis tactic niya is um, secret dia itong plano lang uh, ah, uh, ah, partnership sa Islam so Chrislam na ni karon ilang gigamit ang idea nga go up sila sa Abrahamic nga level kasi Abraham man ang common uh, ancestor common forefather sa mga taga-Islam ug mga taga-Christian ug taga-Judaist mga Diyos no tutulo ni jud ka major religion Judaism, Christianity o Islam. Pero as of this today, no, ang news is Islam pa, Christianity and Islam. Wala pa ilantad nila nga ang Israel katapok na maroon dito sa Middle East. Um, ang Judaism nila is also part of the um, combination which is actually part na part na sa Hmm. I-announce na. Kaning Christianity, tanan na ni. Led by the Catholic Church. O, ang nagsunod aning uh, silent, mute, o obedient kayo ang mga Protestant churches. Harlot daughters ni sila. Dutay ra kayo og naaman galing ang napabiling pure nga obedient ni Jesus Christ. the true Jesus Christ. So, we have it the churches um, na organize nila as a means of gaining money or wealth and gaining power hmm. controlling controlling people so as you can read in history even sa history Philippines especially kung basahon nimo ang atong kangresal nga novels no limit ang Rio og El Filibusterismo na mga conversations diha nga nag-admit gud nga na partner ang church ug ang government nya nagni instances nga ang governor or ang emperor o asa na pero governor ang gigamit nga word diri sa novel ni Rizal mo remind sa pari mo remind sa mga pari nga um, sa ilang role which is pagpa himo sa mind ug heart sa mga tao nga obedient humble pag inject nila og misguided humility kay ang kaning humility ha adto makasubmit sa human government dili man sa Christ government so karon nga nahimo na nila na convince na nila ang mga Christians um, kusog na sila may palayo pagkado sa teachings ni Christ na tanan mga Christians nga nasud nila majority ani sa mga Christians Catholic ug non-Catholic Christians support sila as employee sa government or as Christian businessmen support sila mao na ni natabo karon nga ladyo na kaadyo ang ang ladyo na kaadyo ang mga system na turon sa through teaching sa atong Ginoo example sa medical or healing system kang Christ is free and uh, permanent nga healing free and permanent healing niya ang diya sa Bible herbs ra ang ka-Christ is electromagnetic kanang alis lang siya ang mind and heart through his hands or through his body <clears throat> ang gawork ni Jesus is mind ug heart ra power sa thought ug power sa love hmm. pero gi-approve po niya sa Bible mabasa na to nga herbs or leaf at least kaduha ka times gimension dia ang usa is through the prophet Ezekiel 47 verse 12 nga and the left shall be your <clears throat> and the left shall be your medicine <clears throat> and the left shall be your medicine nukso ka sa Revelation 22 verse 1 to 3 nagyapon dia and the left shall be your medicine and there shall be no more curse among the nations. So kung mo balik ta sa leaf o sa electromagnetic system sa atong Ginoo nga healing, wala na curse, mawa na ang mga illnesses. Kay ang taktik ni isa Isao karon sa iyang pharmaceutical nga one of the leading gina nga sorcery. Daghan man kayo ng sorceries naman sa dimension sa Isaiah 47:12 <clears throat> nga daghan kayo multitudes of sorceries unsam nang sorceries get rich quick ba o get power quick nga mga schemes dali kayo maka kwarta dali pud maka mapowerful so kaning pharmaceutical usa ni eh. major main gini nga sorcery in fact gi, gi synonymize gani ni nahimo gani sang synonym sa sorcery when you look at the root word sa mga reliable nga mga concordance especially ning Strong's concordance <clears throat> when you look at the word um, sorcery i-mention niya ang pharmacia or pharmaceuticals drugs na tanong po nimo sa kining collegiate dictionary nga dunay etymology or root word example kining um, Webster Collegiate Dictionary the word pharmaceuticals equals pharmakia equals sorcery so ang kining klasihan nga mga taktik nga get rich quick sila ang dali madato pero mo mo end up nga impoveris og um, mutilated or uh, harm, destroyed ang mga tao. Nagsuffer ang mga tao. Hmm. So, dili na nato kayo na siya kayo i expand um, enough lang nato na mention na siya o ato pong i lakbit eh, i-bypassing og mention ang mga banking system, agricultural system, tanan gihimon nila ni nga get rich quick na mga schemes using chemicals usually. Chemicals ang pinaka the best nila nga tools. Hmm. Plus uban pa mga inventions. Hmm. Now mao na na no. Uh, kaning mga organized churches uh, giorganize nila ni dili ni kang Christ so I repeat what I had uh, said in the beginning walay true church o dili true church ang organized church especially ng na-register sa government or CLRC whether na-register o wala basta organized church dagkong churches especially <clears throat> dili na siya kang Christ although ang mga original nga manuscripts na og teachings they were from God's servants even from Christ pero mo to ilang gigamit gi-revise nila gi-manipulate nila gi-edit nila ning kuha lang sila og unsay favorable nila aron maghimo lagi sila og ilang kaugaling religion state religion or major religions exactly mo nagibuhat ni Emperor Constantine pero sundog na ni siya kay diha pa gauna niya mga 800 years or more earlier katong <clears throat> organize og mga um, Hinduism, Taoism, ana, Sintoism, gisakyan ba nakig-friend ang emperor or ang king sa nagdala sa religion or group grupo nga loosely loosely organized dili organized gito so good kay natural ang servant sa Ginoo nga tinuod na mga follower pero in the end ang target sa taga-government adto is um, especially kung mawala na gyud ang kwan katong founder ba mo diha gyud mawikin um, uh, slowly and slowly labi na og dunay financial nga mga benefits other benefits sa government okay ra naman tana kung dili pahamak ba dili ma-compromise ang purity sa teaching sa Ginoo ba pero as proven good na compromise good kanang Buddhism actually it started with pure ingon ang ginuna it was started to be pure nga mga Hinduism mm, Christianity started to be pure nga mga teachings pero pag take over sa taga government nga dunay mautunog plano nga himo lang pangwarta og pagkontrol sa mga tao gipang revise gina diyon sa pag-revise sa grupo nga taga kanang taga Christianity no itong grupo ni Emperor uh, Constantine mo ni sa, sa example actual nga example how the process it uh, nagtawag si King uh, si Emperor Constantine og uh, <clears throat> convention mo toy Council of Nicaea Nicaea year 325 AD So 300 years later or less than 300 years later after the crucifixion of Christ tawag niya kay magtukod og one religion one imperial religion aron kuno mawa ang confusion og uh, mga quarrels mga conflicts so far so good pero di man na pwede di man pwede nga ang pure religion ni Christ, ang pure teaching ni Christ masagulan sa uban ng mga paganism. So ang kata, katong pure ng mga followers pag sa atong mga true apostles. Wa gid mo join adto. Anyway, nahimo ang state religion nga mga Catholicism, <clears throat> Holy Roman Catholic Church. Unsay himo nila? Nikuha sila sa original teaching nga nasulat na and then kato mo ilang gi eh, kanang cherry picking ba kanang pili-pili lang sila unsay uh, ah, ganahan nila or mo sibo sa ilang uh, ilahang uh, agenda nga pangwarta lagi o panggahom katong hang kayo nga di gid madala gireject nila so gihire nila ang asa sa pinakadako kayo nga Uh, ang una pa, before pa nang gihire nila nga family yun nga Italian, ang una pa nilang gibuhat is, mga ito no, gi, gi, <clears throat> tapok nila ang tanan nga mga manuscripts, nga original nga, pure pa to, pag ito'y dao, wapato'y sa gulo, pa'y corruption. <clears throat> And then, mo lang gipilian. So, na abot og 72 uh, ah, books and letters Mao na ng Bible. And then ang daghan ka jong gipang reject nga karon na publish ron sa internet 72 ra sa Bible compared to 500 plus ang mga gipang reject nilang nga libro o mga sulat imagine that daghan ka jong mga sulat pa ni Christ nga wa maapil kay matud pa sa akong amigo hang lagi di kadot igo kayo ang mga taga gobyerno ug kani mga mini nga mga leaders ba magdaan ng mga false religions maigo man sila di man sila kabangbang di man nila ma-revise di man madaog kanang twist twist so ilan lang ilaktod gi tangtang so mo nga sa atong kagalingon nga counting ilan namang na-publish na sa internet sa mga concern ng mga naghawid aning mga libro ha kaning lost book sa Bible may abot ni 500 na Oh. So, um, cherry picking. Pili-pili lang style sa mga leaders o na kung unsang um, teachings o libro nga friendly nila or madara, mo ilang gipili. Mo nang nahimong Bible. Karon, ang sulod sa Bible, friendly sa ilang agenda or madaban lang liko-liko ba na ma-insert nila ang ilang selfish nga interest unsa ilang selfish interest wealth and power mugin sila og kadato og gahom ang third na pag-destroy sa atong soul man hidden nga agenda ni Satan pero ang agenda sa iyang mga human agents karon nga mga leader sa church o sa, sa, sa government <clears throat> wealth and power wealth and power So, deserve Satan in exchange for wealth and power. Ilang tumanon ang uh, purpose ni Satan or, or, or Lucifer, which is to mislead the souls, to destroy the souls, in exchange for wealth and power. Amo na ang arrangement na mo na covenant ni Sao with Lucifer. Una <clears throat> yung gitawag Luciferian or Lucifer worshippers. Satanes ba? Satanism. Kini silang grupo ha. Now, nahimo ang um, church nga fake, organized. Um, dili ni mao ang nga pure, dili ni mao ang pure nga church sa tinuod nga Christ. Um, lahi ang true church of the Holy Spirit. Uh, muna itong i-discuss karon. Unsa kinsa og asa ang True Church of God or True Church of the Holy Spirit. Uh, muna itong tutukan karon. So, nalta sa pinaka-importante nga pangatana nga ato dayon tubagon unsa kinsa og asa man ang true church of God or true church of the Holy Spirit tubag is ang lawas or person pagkatao sa kada usa ka nato nga mi dawat og mituo ni Jesus Christ ug nakadawat sa Holy Spirit kada usa na ato nahimong dwelling place o templo or church sa Holy Spirit kada isa na to ang atong lawas mo'y balay sa Holy Spirit hmm. atong i na karon masugod ta sa <clears throat> um, evolution sa meaning sa word nga church kay nag-evolve ni siya gikan sa <clears throat> physical nga tabernacle ni Moses ngadto sa templo ni Solomon templo sa Jerusalem o ganing human temple nga mao ang person o human person <clears throat> kaning tabernakulo temple karon church maura ni siya o meaning to prove to you right here and there nga ang ang church ug templo are ah, synonyms I would like to cite the evidence nga mao tong templo ni Solomon og templo sa Jerusalem <clears throat> kung tan-awon nimo ang design sa templo ug ang gamit sa duha ka templo ha three sections ang kina external or outermost mo ang courtyard din sunod nga mo'y <clears throat> center uh, ah, mao ang holy place o katong innermost mo tong the most holy place Ah, parihara man sa tabernakulo kay ang tabernakulo mo may gihimong pattern sa duha ka templo <clears throat> tong temple ni Solomon og temple sa Jerusalem <clears throat> so parihara rin tulo so um, mao ni ang pattern kaning tabernakulo o nahimong templo um, pariyara ni sa church kay ang ang church sa Israel under Solomon's time o during Jesus time ang main ha ang headquarter church mo ang templo ang less than uh, at least mga 75% sa templo spiritual purpose gamay ra nga area sa templo ang gi gamit sa secular government nga si King Solomon the largest part of the temple is for spiritual services ritual mga ceremonies by the high priest so ang templo church kina siya it's only about 25% secular it's more on religious spiritual nga purpose mo na headquarter church sa panahon sa Israel sa una starting with King Solomon <clears throat> ang mga local branch sa churches mo na sinagog sinagog mga na so ang templo church yun na siya even sa dili pa templo sa tabernacle pa ang gamit sa tabernacle na tent man na siya no mga parehag sit up sa uporma o design sa templo <clears throat> spiritual religious services kina siya so there is no more doubt nga ang temple o church in its original meaning synonyms ng luha so kung mo makakaplag ta or mo basa tag mga verses diha sa New Testament during Jesus time temple it is equivalent to the word church to the concept na ito church <clears throat> so um, I repeat ang church or temple nga tinuod or ultimate no pinaka aim gyud kay nag-evolve lagi ang meaning sa church ang pinaka fulfillment ani or pinaka ultimate nga meaning mao ni atong human body or kita no human person The church or temple or tabernacle started with the tabernacle of Moses. So mao gyapon ang design. Mao toy <clears throat> original design nga tulo ka sections or tulo ka layers. Outermost part nga mo itawag courtyard and then sunod second layer is the um, holy place and then the third or innermost layer is the <clears throat> the most holy place or holy of holies also called sanctuary now gikopya ni sa <clears throat> temple ni King Solomon o sikan temple sa Jerusalem the same design nag-picture uh, ni sa human person. Ang human person, human being is composed of three layers, three <clears throat> sections or three bodies or building pa, three stories. So, ang outermost is of course the human body, physical body the second or next layer katong ito nag holy place is the mind the mind is not inside the brain the mind is uh, uh, said to be like the shape of the human body next in layers yeah inward no inward <coughs> so um, this is the second layer this is the holy place inner no going innermost katong the most holy place nga mao ang heart the seat of emotions so physical strength sa human body mental energy sa mind or holy place o emotional energy sa the most holy place heart no <clears throat> nya kaning heart pod dili lang kay naara sa atong physical heart mura na isinter pero in expand siya uh, similar to the shape of our body kay naman ni sa mga cells ingabot man ni sa mga cells ang emotions sakop po ay part sa cells nga layer sa cells nga emotional na napoy layer sa sa cells nga uh, mental So, uh, more or less, although di na ito makita, pero murag shape sa human body ang mental body na to o emotional body. Mm, three layers. Uh, <clears throat> um, di na makita na to. Muna gigamit sa ginoo ang physical illustration nga mao ang Tabernacle of Moses o katong mga templo ni Solomon og sa Jerusalem to help us not exactly good at least nearly close to the reality makasabot ta unsay porma nato unsa ang human person dili usa ka usa ka component dili usa ka part ang human person tulo the physical body the mental body or mind and then the emotional body <coughs> now uh, gitawag ni siya og body, soul and spirit. Um, so tulo ka pers tulo ka parts or tulo ka layers or tulo ka layers or tulo ka stories so we can picture ourselves for uh, the sake of illustration tulo ta ka story nga building or temple tulo ta ka story now there is the so-called uh, seven chakras nga I I describe it as seven pillars base base no or foundations seven pillars or seven foundations or seven power base uh, mura ni sa haligi no pito haligi sa maong uh, three story nga temple uh, for the sake of illustration ating i-picture nga dunay pito ka haligi din stories mo na kita no manay the best nga akong mga dibuho um, <clears throat> of course ang shape is lahi dili building nga shape <clears throat> kay lahi matong shape na to <clears throat> pero mo or ba nga na nadili pod kayo ingon nga kanang uh, ang next nga layer or building starts at the roof or where the first one or preceding one ends nga naman ang physical no patong patong man mm. kaning sa kaning more on layer more on kuha na siya uh, walay space kayo mitaklap lang mura bag layer sa kaning onion di ba or sibuyas bombay nga walay space mitaklop ang ang ang next layer to the preceding preceding layer ng taklop ang more or less nga na ang human body <clears throat> anyway uh, physical building man so kato patong-patong tulo ka story or kung gusto jud nga more accurate katong sa temple lagi o sa tabernacle nga <clears throat> ang uh, instead of story sections no layers no isa kasturira pero ang pag divide sa floor ang floor plan is tulo ka section din ang kinagamyan is katong the most holy place ma-imagine na nimo labi na makita nimo gid sa illustration or floor, floor plan na may floor plan diha makita sa Google floor plan sa or floor design sa Tabernacle of Moses o sa Temple of Solomon and Temple in Jerusalem mura na siya og uh, gibahin og katulo murag literyo na siya nga diin ang iyang center baga kay rectangular man ang <coughs> rectangular man ang temple ang kilid sa iyo nipis-nipis kaysa iyahang kining center nga line mag og sa kumal lamisa mag lamisa nga din ang yang yang yang floor baga-baga kunta sa yang haligi mas nindot ko makita gid sa kining design masakay na dayo is apan another tulo kayo nga nag nag patong-patong sama sa layer sa onions so ngana napita uh, that is the most uh, or the closest nga uh, description kay sa building jud nga wala mo sugod ang sikan kung dili mo patong sa first nga wala po musugod ang <clears throat> third kung dili mo patong sa atop sa second <clears throat> so we can say nga ang human body is three story or three layers and then with seven pillars nga gitawag og seven sakras seven sakras So, once you know nga you are three layer or three components, physical body, mental, very important nga makailata nato sa atong basic lang nga mga komposisyon. So physical body, mental body o emotional body body, soul, and spirit para pag-build sa atong kagalingon o pag-nourish sa atong kagalingon um, may balota kay lalain man og pagkaon or sustenance or energy ang kadausa lahi ang energy for for the body nga mawang physical food o drinks water lahi ang energy for the mind wisdom na siya mga thoughts na siya ang gitawag wisdom dili pod ini thoughts kana may mga thoughts nga negative so pakanon mo yung mind with wisdom pakanon mo imong uh, heart or spirit with uh, love ng mga emotions loving emotions now huwag dili ka kabaluan na sa imong pamilya kasi kapagkaon ng physical food sa imong mga anak pero ang ilang mind ug heart empty or uh, lain dili mao imong gipakaon dili wisdom from God dili pud love from God hmm. either na empty ang ilang mind ug heart or nasudlan og dili mao nga pagkaon so dili ka tinuray na ka fulfill sa imong job as a as the father or, or the mother if wala nimo maapil og pagkaon or nurture ang mind ug heart tinanglan nga as parent mapakaon nimo imong mga anak sa tulo ka pagkaon pagkaon para sa lawas pagkaon para sa mind ug pagkaon para sa ilang heart kay kung physical food kara na malnourished ang mga bata sa ilang soul o ilang spirit so gikinanglan jud nga importante ning teaching or doctrine sa what is the true church or temple of the Holy Spirit kay kung di ka kasabot nga kita na ikaw na si sila na sila na kita na kada usa na to templo sa Ginoo uh, dili ka maka-focus og atiman di pud ka makaila kung di pud ka ma ka gain og motivation pag ila nimo such as pag ila nimo nga tulo day ka ka components physical mental and emotional where the mental and emotional is what constitute the spiritual aspect while the body constitute the material or physical aspect dili ka kasabot kung na mislead ka sa ilang dili na mao o dili na relevant nga definition sa church or temple nga mao ng uh, ah, building or place o ganang group of worshippers kanin duha ka definition ang first is the Catholic definition which is physical building or physical place nga gi borrowed from the practice of the Israelites ng Moses o nilang Solomon until the time of Christ na physical building physical place ang, ang church hmm. dili na karon na dili na relevant naundang na naklasiha dili na effective nga definition og sa ato pag gi, gi delete na na gi <clears throat> erase na na sa Ginoo uh, doon ay specific time na nga na signal nga dili na ang physical building ang templo sa Ginoo kadtong time ni Zacarias nga father ni <clears throat> John the Baptist siya ang bitawag sa Ginoo nga last true high priest kadtong after niya kung sila mga anas mo to sa tingan kaipas sa pato sila panahon ni Jesus dili ang tumao wala na ang ginawa to nila mga usurpers na to sila kay si Zacarias nga true high priest ilang mang gimurder ilang gi-assassinate gibunawan lagbato diya sa haligi sa templo so namatay si Zacarias nga papa ni John the Baptist and then ang natabo is doon na di ay suga dito nga di nang siga di mapalong nasa templo ba ay suspect nga naani sa Holy of Holies yun no dito sa Ark of the Covenant <clears throat> o kahada sa holy place basta kay sulod sa templo pagkamatay ni High Priest Zacarias napalong ang suga kay mao dito presence of the Holy Spirit pagkawa sa last nga servant sa Ginoo nawala ang suga napalo ang suga so ang meaning adto is matud ni Jesus Christ mimbiya ng Ginoo sa templo dili na mo iyang presensya or iyang habitation to tong physical temple which is very timely kay ming proceed naman ang Ginoo through Jesus time sugod ni Jesus Jesus nga ang templo dili na physical nga building kundi kada tao na kada sa nato ang atong lawas na ang templo sa Holy Spirit munay puy-an ba ani na mo dwell ang Holy, ang Holy Spirit or ang Father no o ang Christ sa atong lawas sa atong mind sa atong heart o sa atong lawas mao na ni templo mao ni church mao na ni simbahan sa Ginoo wala, wala na na obsolete na ng definition nga ang simbahan is physical building para ng Catholic Church or UCCP Church or Temple of the Mormons sa una na mo na definition sa time ni Moses time ni King Solomon o sa nabtan pa ni Jesus Christ atong last lagi kanang panahon ni uh, High Priest Zacharias nga tatay ni John the Baptist mo to'y last pero after that dili na physical ang templo spiritual na ang templo og living buhi kay ngano Kada lawas, kada tao nga mintuo Ginoo na ang Holy Spirit mao na nang templo sa atong Ginoo. Mao na church tawag ni mo Church of Christ, Church of God or Church of the Holy Spirit, same ra na. Basta mo na church or temple sa atong Ginoo ron. Dili na nang physical dili na na mao wa na, na madawat sa Ginoo ng mga churches ron nga na mga physical building o gana pong itawag og iglesia nga Protestant definition sa church nga di ba group of worshipers ko no grupo iglesia ilang tawag na damo na church na meaning ana dili ya po na mao di na mo'y target dili grupo ta kada usaba nato mo church dili nga group of people ang templo is your body na dia sod ang Holy Spirit sa Ginoo mo na definition sa true church proof say proof oh. anak sa New Testament di ba ingon si Jesus nga naminaw niya mga tao ug ang mga parisiyo ingon si Jesus nga bungkaga ning templo and then after 3 days akong i-rebuild akong i-construct balik mo to nga tawa ang mga way way pagtuo tong mga tao og atong parisiyo nga mga malito nga oy how dare you 43 years ni gigama ang templo ja within 3 days ma-rebuild nimo kuyaw og ka wa sila kasabot daingan ang next verse nga ang mga tinunan ni Christ ay nakasabot nga he was referring to the body niya yang lawas muni temple sa Holy Spirit Jesus was our model or example siya mo'y yang lawas timplo po sa Holy Spirit may to model oh, he was not talking about physical temple anymore but on spiritual temple living moving mobile mobile nag, nagsisibog buhi <clears throat> kita ang temple sa Holy Spirit gi-confirm na si Janice San Pablo na ingon sa si San Pablo nasa 1 Corinthians 3 og 6 ingon siya nga take good care of yourself keep yourself holy keep your body holy keep your body clean walay adultery walay fornication walay sexual immorality kay you are the temple your body is the temple of God <clears throat> God owns you because he bought you with a very great price nga mao ang dugo ug life ni Jesus Christ property na ta sa Ginoo sa tagamahan. siya tagiya sa sa sa sa, te, nga, sa church sa two church so gi-confirm pa gid na sa mga last chapter sa Gospel of John di ba nag-discuss diha si Jesus nga mo dwell in us ang Holy Spirit the Holy Spirit will come and will dwell in us so Jesus work na ka Jesus na nga work it started with Jesus nga ang <clears throat> Holy Spirit mosulod dili na sa physical temple mihawa na sa physical temple katong gisimbolize sa suga nga napalong ari na sa human person kita na ang as long as we have the Holy Spirit kita na ang temple sa Ginoo kita na ang church sa Ginoo call it Church of Christ, Church of God, or Church of the Holy Spirit, it doesn't matter. All is valid. <laughs> Now, the moment nga makasabot nga kita ang templo or church sa Ginoo, diha na magsugod hasta sa akong case diha na ko nakasabot. Magsugod ko sabot, nagsusunod na ang understanding nga as a temple we have to have some features of a, uh, of a building uh, not ordinary building ha holy building na the most special kind of building gitimplo god ang equivalent ana sa kalibutan is mansion pero mansion kay although beautiful pud kayo uh, worldly purposes man ang temple jud kay beautiful kaayo and then uh, spiritual uh, holy ba holy holy ang purpose o kagamitan So, ang sa tanang building, ang temple may pinaka the best o pinaka huli. Pinaka highest ang value no. Ang importante so <clears throat> kita man ang templo, we have to know our komposisyon, unsa itong foundation, unsa itong composition para kita magbintin sa itong building uh, di ta masipyat kay buhi ba ni eh? pakanon ba ni nato i-sustain ba sustain og energy so mo to in my case I came to know nga tulo ang composition or layers or stories no if you want to, to call that tulo ka story or tulo ka layers ang <clears throat> human temple or human church first ang kinagawa ah, kina outside kung ni mo sa physical niya nga nga arrangement ang outside or makita is ang physical body ang inner ana nga unang di makita ang sunod ana nga layer is the soul uh, mental ah, so imagine natin ana nga murag tago no um, tago likod or ilawom sa body pero ang explanation sa Ginoo via Donald Walsh tinuod na siya nga ilawom in the sense nga di makita pero ang gidakon sa soul na to mas dako pa sa tong physical body apil man ang aura ko no sa human soul ang aura na to kay depende man sa gidakon kang kanang it should be nga light kanang siga na to so kung tinuod na kaya ang ginoo may nag-explain na nga to ni Neil Donald Walsh as to size dako ang soul kaysa <clears throat> physical nga body but as to visibility ilawom ang soul in a sense nga di, na, di makita ang body may nasa outer kay makita man sa mata okay na <clears throat> buong innermost jud nagipetiksyonan jud sa duha ka layer or first two layers body and soul ang innermost is the spirit mo nang most holy place holy place gyapon ang mind for soul okay, mind we, we, we define mind as the soul no now it can be defined in different uh, meaning sa uban pero in this case when I see mind mo ng soul mental mental aspect of the person hmm. ang ang most holy place is the innermost no mo na gidipisahan sa duha ka outer layer mo to the most holy place ang spirit or heart the emotional na uh, ah, aspect holy place gyapon ang mind gitaw gyapon ang holy place ang mind pero the most holy place kadtong inner spirit kana mo dapat di makorrupt kay makorrupt labag gihapon dili lang ang mind mo makorrupt makorrupt gihapon ang ang in most the most holy place ang ang spirit ang sanctuary no akurat <clears throat> mao nay buhat sa evil or wicked king uh, mo emerge in the last days iyang i-corrupt ang sanctuary maka maka pass through siya sa first line of defenses physical body and the mental body makasulod siya aning duha ka section duha ka walls maka-enter gid siya maka-penetrate siya sa um, the most holy place atong heart the holy of holies the sanctuary it is one of the ma-achieve no one of the um, most dangerous or most deadly nga ma-achieve aning wicked king of the end time nga naa describe ni Daniel 11 sa Daniel 11 uh, he will be able to corrupt the sanctuary and when it means nga makontrol niya ang sanctuary or heart sa tao he will proceed to ordering it to stop the daily sacrifice when you say daily sacrifice it is the daily love that you give no or in render to whom um, it may be to your own self and family mo daily sacrifice nimo that is called self love di ba family og, og self imong gigugma love of self family self and family mo nay love sacrifice nimo another love sacrifice nimo uh, gi-perform nimo daily is if you love God so you re you render service to God that's another love sacrifice nimo and if you also love for the sake of the poor brotherhood and also for the sake of the father you love them you love the poor Philoman or neighbor that is also the third love sacrifice you do on a daily basis no so whatever or whichever of the three or kaha all of the three imong gi-perform kada adlaw mo na imong love sacrifice, daily sacrifice, daily love sacrifice. But this wicked king will find the power, will have the power in the end time nga iyang mapaundang ka og himo aning love sacrifice. First, mapaundang niya ang imong daily sacrifice for God, your daily sacrifice for neighbor. The last, kung, uh, kung possible o i-allow nimo ang last love nga dapat dili mawala nimo is love of self pero kung mapildi uh, ka mawa ang last love nimo which is love for the self and family uh, the meaning of that is you will commit suicide either gradual or instant um, suicide ang imong gikommit nagpakamatay ka uh, when I end total end of the daily sacrifice kay nakarap na imong heart naka-penetrate na naka reach out ang evil king kung na taken control na gid niya ang imong heart how nilain na to how is he able to um, penetrate the two line of defenses which are the body and the mind to be able to reach and uh, manipulate your innermost most holy place or the holy of holies sanctuary your heart how is he able to do that we will spend another time but suffice is to say here kaya ako naman na-discuss sa laing mga audio video nga uh, discussion ako lang i uh, mention in brief nga nakahawid na ning Wicked King sa artificial mind heart or more on mind no artificial mind nga na sa tao kaning haarp technology nga na ilang gitapot gi attach na sa mga wifi towers karon kaning haarp technology uh, is the device nga maka harness sa at least one of the electromagnetic fields kaduha man ni ka electro duha man ni ka energy ning electromagnetic fields uh, kaning thought or mental energy and then uh, kaduha is the emotional energy feeling emotional energy now akong <clears throat> tanawan ni is more on kay gikan sa salman ni radiation sun is the source of that kind of energy so <clears throat> gigamit ni nila mo gi-access nila especially sa karong daghana ang solar nga energy as ultraviolet rays nga naa nagtapok anang ozone hole especially above America mo nilang kuhaan nila sa radiation or solar energy muna suyupon i-load nila og sa, og sa armas pa mag-load sila og balit uh, bala no? but this is a fluid balit something like liquid balit balit laser no laser light uh, so fluid balit muna lang i-loaded nila ang gun nila nga mao lang mao ning wifi tower or HRF tower once nga loaded na ni or puno na ni sa <clears throat> um, fluid uh, <sighs> balit nga mao radiation or mao ang ultraviolet rays sa sun mo ni ipusil nila nato sa atong uh, lawas o uh, brain now to help them succeed or to help them become effective gi-injection nato gi-injectionan ta nila og bakuna or vaccines kay sulod sa bakuna or vaccines mao ang mga radioactive nga mga particles or devices radioactive particles raps mga raps mao ng mga aluminum toxic metals radioactive nga mga metals aluminum mercury lead, iron, um, uban pa. Now, napa just like advancement ani ila pa dyan yung gihimo kani mga radioactive nga elements kaning aluminum kaning lead kaning mercury, mercury into an intelligent device AI artificial intelligent supported nga device robots pero nano kagmay kada mga robots to perform specific instructions kay naa may computerized program ni manay artificial intelligence then uh, they are uh, machines small machines robots and they perform specific functions gagmay kayo ni siya mga more on circular ang forma ni kanang picture nga COVID virus. Actually, picture na sa nanorobot na ilang naimbento na ay mga spike or horns mo na nanorobots hanggang may kayo nga semi alive semi organism pero more on machine gini sila kay di man pud mabuhi ko ni og kanang like organism human organisms mabuhi lang ni sila so to speak kung dunay electricity so more on machine eh. ma-function ni sila mulihok ni sila sa ma-perform ni sila sa ilang function kung dunay electricity so more on mechanical gini siya robot so kaning circular or round nga mga robots nga dunay spike or or horns or sungay or paak pwede ni nimo i-program kana artificial intelligence nga mo hait ha, ang forma ning uh, ah, mga usa sa spike murag espada no two edged sword pwede ni nimo i-program ang ang nanorobot nga magsige ni siya og move ang iyang spike nga murag gunting magpares-pares no murag gunting So you know kung unsay trabaho sa gunting. Ang gunting is um, mamutol, di ba? Mamutol. So kung ang program or ang artificial intelligence nga gi input diha sa CPU sa maong nanorobot brain sa maong nanorobot is to move its spikes in pairs nga murag scissor anya to keep it uh, uh, operating kasi gunting sila kasi gunting so may kag si gunting sige pamutol-putol sa sige pamursot puslot sa mga flesh na to atong unod o pamutol-putol sa mga gagmayng veins kantay ni na kadong mga blood vessels ba o mga nerves So kung mauni gibuhat nila, spread sila sa tibok lawas, magdugo-dugo, magbleeding bleeding yun ang atong lawas. Mo blood clot mahimong apple, apple-apple, mao na lang gitawag thrombosis. Ya mamatay ang tao sa tungod sa blood clot, di nakadaloy ang dugo, wala na di nakadaloy pud ang oxygen with the blood. Kung wala oxygen ang ang heart cardiac arrest or heart attack kung diri sa brain uh, stroke so mo ni kasagaran namatyan sa mga kaning nailaghang apul-apul na silang kalawasan na thrombosis uh, dili ni kagaw katong lang nga gidili sa authorities nga dili pabrihan ang lawas or kadaver sa namatay sa COVID uh, dili ta dili kayo mo spread ang kagaw ang tinuray is masakpan nila nga daghan na kadto na puno dag apple apple apple or blood clots tibok lawas <clears throat> ni sa radio or sa nanorobots hmm. now that is one of the function masakpan man ni kay gi na may mga doktor o scientist nga gaduda so wala sila mutuo sa instruction nga dili ipa autopsy ila man yung giabrihan ng lawas sa patay nga giutopsy nila mga ilang nakita nga napuno og mga apol-apol mga blood clots muna kita gitaw thrombosis now nganong min thrombosis nga nganong mihat mag blood clot ang dugo nga as long as naa sa inside sa blood vessels di man na siya mo blood clot mo blood clot na na kung makalik o mag bleeding mo na giputol sa mga nanorobots kanang porma og ah, kanang gitawag og COVID nga virus mao na nga nanggawas nangalik ang mga dugo nahimong mga apol-apol kay ga bleeding man so dali na kayo patyon ta sa heart attack na og stroke kay ma mo black man ang blood clot or solid blood sa artery <coughs> so dili na taga <clears throat> ginhawa patay ta so um So mao nay result sa body sa lawas kung pusilon ta sa ilang laser beam no or laser gun. Ang laser gun nila mo ng mga towers nga nagpakunwari o nag-disguise as uh, harmless nga wifi towers, communication towers. But behind that communication tower, internet tower, doon ay additional device lang gipuno dia, ka device na mo serve as laser gun. So muna mo pusil na to sa radiation no? kaning ultraviolet ultraviolet rays from the sun nga nagdala og <clears throat> mental nga energy igo atong brain So kung maka pastro sila sa ating lawas, uh, dangerous kay maabot nila ang heart na to. So how do how did they do it? Uh, ilang gikinanglan ang mga antena nga mao ang mga nanorobots or katong mga radioactive na mga particles nga <clears throat> aluminum lead, mga mercury, mga iron. Nga maupoy lang gigamaog nanorobots. So doble ni na ang raw materials nga mga toxic nga metals like uh, aluminum, lead, mercury ug naapod ang device nga ilang na-invento nga gitawag nato og nanorobots ang raw materials ani kanila pong radioactive nga mga elements nga mao ang aluminum, lead, mercury, iron. So, duha ni ka klase promaor gyapon gigama. Radioactive particles or elements nga mao mga aluminum, lead, iron, mercury, etc. O ganing gigama na sila into device, radioactive device as nanorobots or katong dagdag ko nga version microchips nano chips or nanorobots o gatong bigger version microchips once nga kani sulod sa atong lawas na injected na ta sa bakuna kay through the vaccine man nila ni gipagi kani mga radioactive particles or, o radioactive nga devices ani mga nanorobots nanochips microchips <clears throat> once nga na sa atong lawas ni their main function food is katong mo-serve sila as antenna besides nga uh, dunay dunay grupo nila nga mo serve as gunting mo putol mo cause of bleeding sa lang body and then <clears throat> mo block sa atong paginhawa or mo block sa oxygen sa atong heart equals heart attack or sa brain equals stroke besides aning physical nga function capable po ni siya nga mo direct sa atong igos tong brain or atong mind through thought nga data thought nga energy pagpusil sa laser beam thought man tupod nga energy so dawaton mo na kinan sila ng mga aluminum o gani mga nanochips kay mo akas kaning microchip mo akas antenna i-receive nila ang kan gitawag signal or impulse or energy or laser beam i-receive nila and then i-boost i-multiply na pagkusgon mo na di jeros kay ila mang ma-multiply many, many times over so what is to be only 1 volt pwede mo lang 50 volts kay i-boost man booster man eh di lang, di lang receiver booster pag yun <clears throat> So, kung daghan ta kayo aning mga microchips all around our body or nag-concentrate na po sa itong brain, besides nga ilang ma-destroy ang atong body, mapinitit na atong body and then makakos og mga clotting or thrombosis until nga ma-heart attack ta or ma-stroke. Besides ana, kaning pag-penetrate na sa atong brain or mind through the same gyapon nga signal or beam no mm, laser beam pusilon tanla ning ilang fluid nga balits once nga dawaton sa tong brain o aning receiver una and then from those receivers ngadto sa tong brain kay mental more on mental man energy ang atong brain na mo'y ilang mamanipulate makabim sila og different um, uh, frequencies or vibrations or hertz nga maka totally control sila sa atong mind atong thought nga uh, power they can set their laser gun or wifi towers at specific nga uh, hertz, specific frequency to produce specific effect of the mind. Example? Okay, first example is masit nila into 175 hertz. Muna ikusgon, muna vibration, muna frequency nga ilang itira 175 hertz from Wi-Fi tower to the receiver and booster sa tulawas and then to the brain so ang 175 Hz kay mo activate man na sa negative na to nga uh, attitude which is pride mahimo kang proud ug arrogant mo na i-activate nila sa 100 using the 175 Hz. Now using 150 Hz, they can activate the anger, the attitude of anger, then resulting to hate and hatred. So, kani mo yung mga preparation nga mahimo kang murderer. You can kill one person or people. <clears throat> so, besides nga gitirahan la tong lawas nga naka uh, ah, sulod ning mga nanorobots bayad di vaccines sige pagkos og bleeding og thrombosis ang maong mga agents mga nanorobots until nga mamatay ta sa blood clotting clogging sa solid bloods nagclats mamatay ta sa heart attack or sa stroke on the mental side pod ang attack nila mao attack sa body sa body nga sa outermost na to nga um, section no sa atong first line of defense nga mao ang lawas kasulod sila diha so magko sila thrombosis bleeding and thrombosis causing heart attack or stroke in addition to that before na may kung buhay pa ta tirahan po nila itong brain via the this uh, radioactive uh, particles or radioactive devices nga mo receive as nga mo serve as receiver o boosters so sila mo dawat sa uh, laser beam ikan sa wifi towers na mo ilang laser gun uh, ilang i uh, igo na tong brain at specific na hertz so I repeat 175 hertz mo-activate mo-stimulate sa atong pride na mahinog into arrogance uh, killer niya killer niya nga attitude kaning pride turning into arrogance now tirahan ta nila another um, frequency lure na 150 hertz ma-motivate nila or ma-stimulate nila ang anger na muhinog po ni into hate and hatred attitude of the killer diha po ni o abuser then third one is uh, ah, 125 hertz nga mao ang last last for human flesh last for wealth and power which is greed Oh, mao ni once nga ma-activate niya ni nila ning tulo ka klase nga mental attitude namely pride, anger, and lust. Um, kung tawhana nga na, na stimulated niyang pride, anger, and lust naghawid siya political power or economic power financial power or yung physical strength ba chances are siya mo perform aning mga mo commit aning mga heinous crimes nga murder rape of women rape of uh, children rape of uh, mother earth mga resources yang uh, pang-exploit niya to no cause of pollution destruction sa environment o mga destructive ng mga weather nga anomalies uh, it's all the same it's all rape and it's all murder mao ni ang ma-perform kung makalugar na ang invisible pero human may human body ni siya invisible nga king wicked king in the end time referred to in Daniel 11 to penetrate the first two line of defenses of the temple nga uh, mao ang human body ug ang mental body which is the mind once nga makaabot sa mind from there he can move to uh, cause the victim or the person to to do heinous crimes the heinous crimes of rape and killing as well as robbery ma-perform ni niya tungod kay mind control na siya mind control na siya sa wifi and vaccine or wivax so this is how the um, the wicked king is able to penetrate the holy temple up to the sanctuary or the most holy place Importante kayo ang knowledge, location, identity as to who, what, and where is the true church. Aron maproteksyonan nato, where is the true temple? Aron maproteksyonan nato. Kaning wala ka kabalo nga ikaw di ay, ako di ay, siya di ay, kitang tanan di ay, kadausa nato mao ang temple of the Holy Spirit. Tanawang resulta ang atong utok to ang ah, magtutok at to ang magtutok sa physical church sa Katoliko or physical temple sa Mormon or physical church sa UCCP mun sa pa whether leaders there na gusto na magpabilin ta sa maong definition nga obsolete na gusto din nila nga mo, mo magtuo ta o mag-focus ta sa definition nga ang church or temple is the physical building or physical place sa <clears throat> worship or karing revised gamay nga Protestant definition nga ang church kuno is the group of worshipers nga gitawag lag ecclesia mao kuno na ang true church now the same thing kaning duha both um, causes us to be gathered together mm, At ta sa Catholic Church gathered together kung ari ta sa ecclesia o group of worshippers gathered together why to make collection of money specifically tithes and offerings easy for them and to make <clears throat> the the giving towards them at to ihatag nila dili sa direct sa mga beneficiary care of nila mo na ila money making mo lang kon the the physical, physical church either uh, church nga building or church nga grupo worshipers whether it is Christian or Muslim or Islam money making Gihin mo na ning instrumento nila sa grupo ni Sao. This is the corrupted meaning, corrupted definition of the word church or temple. Dila ni Mao. So kung magpabilin ta ani sa old definition, mapabayaan dyan na to ang current, no? Evolved na, nga evolved na ang final na ba, ultimate nga definition. Real dyan nga definition ba? na mao na gid ang real church ultimate and original church real church nga mao ang human body human person kung di ta makasabot ani makalugar jud ang wicked king nga naa describe sa Daniel 11 o perform sa extreme nga crime nga mao na gitog abomination kay iyan ang uh, ah, i-corrupt iyan ang i-desecrate no abomination na siya i-desecrate niya ang first is the physical body na uh, God wants it to be preserved in purity and clean cleanliness nga dili uh, hugawan sa sexual immorality fornication o <clears throat> um, mga adultery, sexual perversions, and second is ang holy place nga mao ang mind nga dili karap o mga kasasala nga mga thoughts o thinking nakapenetrate na ang enemy naka tira ng enemy og at least three attitudes katong pride, anger og lust mo na ang gitira niya pinagi ning wifi towers in specific gina nga kwa na frequency ha ah. gisit din nila ang 175 hertz nga itira nila may go atong brain via the vaccines nga mo'y mga antenna pag may go atong brain na ng 175 siguradong sigurado gid nga mo tubo ang u in pride maruganti ka that's how mysterious this uh, uh, instrument is kaning HAARP or kaning wifi tower pag maigo ka ng 175 nila nga hertz mohimo ka nga arugante without you knowing without you wanting dili na wala magagad na mo decide pa ka maksip pa ka bukalit na ka energy naman na In, mutuod naman na dayon di na pa di na kaka-decide kay nakasulod naman sila sa sanctuary o kining I mean sa holy place nga mao imong human mind so once nga naa sila sa holy place ang next move nila is the most holy place na pod katong sanctuary ang emotion, emotional na pod nimo kasunod naman sila sa imong mind pinagian ning <clears throat> frequency frequency 150 unsa man na anger hate ug hatred killer gyapon na nga attitude kung angry ka hateful ka hostile ka killer na nga attitude attitude na sa mga murderer, mga killer. Dili na king dili na yung mudawat pa ka or suknahon pa ka. Igun kanila da na once na ka ng mga anong bakuna. Kaning antina nga nasa mong lawas. Dawato na dayon nila. Din ipasa nga to sa mong brain. Pag igo imong brain na na, without you knowing di ka kapugong kung especially di ka strong sa imong spiritual nga karakter mukalit lang kag kahinuko og hitful mag, magsilag-silag ka masilag ka sa mga kasilagan nimo mga laing rasa mga laing status mga pobre mga kasilagan ana kan di para nimo dili kwartahan para nimo imong kasilagan di para nimo og skin o rasa kasilagan nimo unay mga laing tinhuan laing mga ideology kasilagan nimo so mahimo kang person of anger hate and hatred makiller menta- mentality ka, killer mindset ka. Ikatulon lang iitira ni mo nga frequency or bala, laser beam, kanang 125 Hz. Once may go kanang 125 Hz, ang imong bad or kanang gitawag og bestial or carnal nga attitude sa tao kanang last ang sanang last lust for human or women's flesh. So, going rape na. Lust for wealth. Lust for power. Muna kita o greed, di ba? Once nga igon kaning 125 hertz, mauni mutukar sa imong kagalingon, mahimo kang karnal. Hakog o ganang kuwang kanang last ba kanang ulagan, kaulag kaulag sa babae kaulag sa bandi o hakog sa bandi kaulag o hakog sa power so women wealth na og power mo nay metabo nimo kung igon kanila aning 125 Hz kung di ka strong sa imong Christian uh, character musukom ka musunod ka mubuhat ka ning rape and murder nga crime mahimo kang instrument nila so that this is now the time nga na nakabot nila ang next nga level katong innermost nimo nga uh, layer nimo sa imong self kanang spirit kanang the most holy place kanang sanctuary ba heart ba nimo ba emotional ba nimo di nakabot na lang emotional ang sanctuary ba ang Holy of Holies naigo na baya dias sila manukad sa imong brain or mind o, manukad sila na makabot nila ang sunod nga uh, sanctuary uh, sunod nga uh, region sa imong life ay imong person na mao ang heart so it is now both mental and emotional mahimo na kang mind control o emotion control mahimo na kang robot nila mahimo na kang tool nila galamiton to perform murders to perform genocide to perform rapes rape of women rape of environment rape of mother earth bisag unsa imong pangripon hmm. sumana na lang tayo mga ang wicked king nakakarap na sa imong sanctuary imong heart using the YVAX Wi-Fi and vaccines so kanang wala kahibaw nga timplo sila sa Ginoo nga mingon bitaw si Jesus Christ nga <clears throat> the wise and strong man does not allow his own house or his own temple to be penetrated by the enemy, by the, sa tawag niya na, murderers, robbers, and thieves and murderers, di ba? Mangawat sila. Kawato nila imong gugma di na ka mahigugmas ginoo kay ilang kawaton adto na kami gugma nila they are thieves and murderers either thieves sa mga kwarta or thieves sa imong attention or loyalty uh, basta thieves na sila og murderers killer na sila mo destroy na sila nato makapenetrate ni sila nato kung dili ka strong nga uh, mag-watchman sa imong kagalingon nga church, kaugalingon ni mong temple, kaugalingon ni mong body, kaugalingon ni mong self, na mao ang physical body, mental body, o emotional body. Body, soul, and spirit. Tulo ang imong komposisyon. Kung dili ka kabaw, ana, kay katuo kag wa ka kibalo nga simbahan ni ka o templo kasi sa Ginoo, wa na ma-emphasize, wa na ni mo tagaigbili, mga pinit makapenetrate yun ang kaaway nimo makasud yun ang, ang evil king using their instrument so it is very important nga makasabot sa meaning sa true church tawgon ba na nimo Church of Christ, Church of God ba na, or Church of the Holy Spirit, it doesn't matter. Parihara na tanan. Church, gihapon na siya kung ka, di ka katuod og asa ang true church ang imong nanguna kasi ka support sa Catholic Church Mormon Temple or Protestant Church o kana mga church nga naa nagdawat sa imong tithe tuwa ang imong tithe didto og offerings tuwa ang imong focus gipsagdan nimo ang imong kagalingon nga mo'y household of Church of God. Muna nang complain ang ginoo sa Hagay 1 nga Kasigi lang mo katiman sa inyong kagulingang church nga physical. Kanang gingan na paneled houses, paneled church, paneled temple. Paneled means tiles, physical nga dekorasyon. Kasigi lang mo focus sa physical aspect, mga monetary economic aspect, mga material aspect, material beauty. mo ninyo focus mga tiles, mga panel. Nakalimot mo sa household sa Ginoo or house sa Ginoo or templo sa Ginoo nga mao kamo gihapon pero dili lang physical you have to go inward inner aron ma-include ninyo ang mind og ang heart ang holy place og ang the most holy place maapil na ninyo <clears throat> pagdepensa kayo ari ra mo kutob sa inyong gitawag og physical house ma physical body na or kana bang inyong physical family mura jung na di po mo makanana sa mga katauhan sa Ginoo na magsige mong bayad sa inyong title offering sa mga <clears throat> sa Santo Papa mga pari ironog mga pastor general nga wa na magserbisyo sa Ginoo na taken over na sila sa Vatican o sa Illuminati tuwa na sila magserbisyo ron nag nag-organize na sa sugod Islam Christianity og Islam gitipo ron sa Santo Papa na naa sila gama og templo sa Abu Dhabi or sa Saudi Arabia. Mo diha dapita sila nagtukod og ganang building. May ilang headquarters. So, wa na na wani na tani pag sa real nga identity sa church Okay, so ang ang kamatuoran karon nga nag-evolve ang meaning sa church or temple nga sa una physical to siya mao ang tabernacle of Moses then napulihan sa temple of Solomon then temple of Jerusalem and naundang to siya nga definition na obsolete na obsolete to siya gipulihan na sa real gid nga ultimate meaning nga mao ang human person or human body human temple katong pagpatay nila pag-assassinate nila ni uh, ah, high priest Sicarayas Zacarias nga father ni John the Baptist matud ni Jesus sa losbok nga ni kalit nagkapawong miundang nagsiga ang katong walay undang unta walay palong nga suga nga dias templo mao to'y presence sa Holy Spirit pagkaundang og palo pagkapalong atong sugaa ah, mao to'y nagmark the point nga wala nang Ginoo sa physical temple wala nang Ginoo sa physical temple pero abtik ang mga mangingilad nga maoning gadumala aning mga simbahan apilang Catholic Church o led by the Catholic Church ilang giadap ang physical building nga mao kuno ang church sa Ginoo or temple sa Ginoo. So ngano adto man ta magtapok di adto ta mohatag sa tithes and offerings o mga bayad kay pangwarta mi lang tuyo. Karon og mo click na ni o masabtan na sa mga tawo nga kita ang templo. So meaning ang atong church service, ang atong worship anywhere we go, whatever we do, mga humble or mga high class nga trabaho, arkitek ka ba or mayor ka lang nga magbabaol or tighinlo lang ka sa plaza or tighinlo ka CR, if you are the Holy Spirit, doing it with love, nagutok ang imong gugma sa imong kasing-kasing, bisag bowl hugaw na imong gilimpyuhan, o nagilo ba ka og elderly kay OFW ka, <clears throat> caregiver ka sa Saudi Arabia, tighinlo ka sa puwit sa mga tigulang dito, basta kay filled ka sa Holy Spirit, nag-perform ka anong klase ng trabaho out of love, you are the holy temple. You are the holy temple sa Ginoo. The best ka sa Ginoo. You are the the greatest sa Ginoo pinangga kay kas Ginoo you are the true church of Christ the true church of God or the true church of the Holy Spirit any name ikaw na siya <clears throat> and then ang ifik ana mabangkrap ang katoliko ug matanang simbahan wa na <laughs> mamahayad og tithes and offerings mo na kinalami ang kan wa na na sila nga magsipangilan na to mabangkrap na automatic okay mo na na kamulay maguna na sunod na Basta kay enjoyable ning mitabo ani. Okay? Over and out. God bless.